Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. May 30, 1998 Itinalaga bilang arsobispo ng Archdiocese ng Cotabato si Archbishop Orlando Quevedo, OMI. Siya ay pangatlong obispong namuno sa Archdiocese na-elevate ang Archdiocese ng Cotabato noong 1979. Kabilang sa suffragan dioceses nito ang Kidapawan at Marbel. Taong 2006, nang makatuwang ni Archbishop Quevedo sa pamumuno sa Archdiocese si Auxiliary Bishop Jose Bagafuro. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.